Exercise C. Complete the questions by using the correct demonstrative determiners. Then provide a good answer for each question. Model, you hear. Sa. You say. Se yon reg. Model two, You hear. Sa yo. You say. Se règ. Let's continue, Number one. Sa yo. Se fenèt. Two. Sa a. Se yon liv. Three. Sa yo. Se kaye. Four. Sa yo. Se plim. Five. Sa a. Se yon tablo. Sèks. Sa a. Se yon pòt. Seven. Sa yo. Se kreyon.